Chunka iskainio kah capítulo. Ateininta chuya espíritu hanchikmanta. Uauje panikuna. Yachanaykichikta munani, ateininta chuya espíritu sapakamaman hanchikmanta. Hamkunaha kichikmi. yachankichikmi. Diosman manaraj iñichkaptikichikha, Manarimah taitacha mamachakunata aduranaikichikpahmi, diablo pantachisurqankichik. kaitaya y yachaychik. Jesús Jesús cachum manam Diospa espiritumpa ati rimachkan. manatahmi pipas mancho Jesús ha señor mana manachuya espiritu yanapaptinqa. ati ati y kunaha kikin espiritullamantam. Achka rikchaq ruraykunapim servikuchuan, ichaha huk servinchi. servinchik. Achka rikchaq kajkunatam rurachuan, ichaha kikin Diosliam llapallanta runakunapi ruran. Dios sapakamaman hun chuya espiritu espiritupa nimpa. Espiritu Espiritu wakin man hun yuyayuan rimanampah. Hinachay espirituntakamallatarmi wakinmanpas kun yachaywan rimananpaq. Chay espiritun kamallatarmi wakinmanpas kun atiyta iñinanpaq. Wakinmanñataq unquqkunata sanuyachinanpaq. Wakinmanñataq milagrukunata pa Wakinmanñataq Diospa revelasqanta chaskispan willakunanpaq. Wakinmanñataq mana espiritu kunamanta chihap espiritu riqsinanpaq wakin wakinmanñataq idioma yachasqan idiomakunata Inaspa wakin wakinmanñataq chay idioma kuna uyarisqanta entindichinampaq. Aswanja tukuy kaykunata haruran kikinchuya espiritulam. Paymi munasqanman kay sapakamaman hunkaykunataqa. Iñiqkunaqa huk cuerpulla kasqanchikmanta. Cuerpoja kachkas papas achka partiyuqmi. Achka papas, huk Chainam Chaynam Cristupas. Llapallanchikmi judiopas, griegopas, servientipas, inaspa libripas, chulla espiritullawan bautizasqa karqanchik, chaynapi huk kananchikpa. Chulia Chulla tatahmi chaskerhanchikpas. cuerpoja manam huk partiyuqllachu, aswanja achka partiyuqmi chaki Ningman. Nyujaja mana makichu kani, chaymi mana cuerpo nispa. Chaynata Papas, manam dejaron manchu cuerpupa partin kaitaja. ringripas ninman. Ñujaja manam ñawichu kani, chaymi mana cuerpo nispa. Chaynata Papas, manam dejaron manchu cuerpupa partin kaitaja. Liu cuerpo ñawilla captinga o uyarichuan, otagliu cuerpo rinrilla kaptinqa, imaynataq muskichuan, dios dios churarja cuerpupa kunataga, munasqan sitiopi. Llapallan partikuna huknillan captinga. maipitak karman cuerpoja, achka Partioch kaspapas huklam cuerpoja. Manam ñawija nin manchu makita, manam kicho nispaja. Ni Nitagmi umapas manchu chakita, manam kichu, nispaja. Asuanja cuerpupa taksachayan kajkunatarajmi mastaja necesitanchik. Cuerpupi mana ancha hanchikunatam, asuan sumaqtaraj pachachinchik. Mana hawachikunapaj pakanchi pakanchik. Hawachikunapaj mi jaga mana pakanchikchu. Dios mirurarja cuerpupi mana ancha kuyasja kajkuna kuyasja kanampa. Chaynapi cajcunaja, munas jancuta mana rurakunankupaq. Liu lliw partikunamanta sapakama sientinakunankupaq. Cuerpupa partin ñakariptinqa wakinkunapas nyakarintagmi. Ugnin partin allin kuyasja captinga, liapallantagmi kusikunku. Hamkunaqa Cristupa cuerpun caspam, Sapakama kankichik chay cuerpupa parti. mi inyekuna ocupe puntata churarqa apostolkunata. Iskay Dios manta Diosmanta willakuqkunata. Kimsa kaqpiñataqmi churarqa churarga, Chaymantañataqmi churarqa milagrukuna ruraqkunata. Unquqkuna sanuyachiqkunata. Yanapakuqkunata. Dirigentikunata inaspa mana yachasqan idiomakuna rimaqkunata. Llapallanchu apostolkuna, llapallankuchu Diosmanta willakuqkuna, llapallanchu yachachikuqkuna, lliwchu milagrukuna rurakuna, lliwtaqchu unquqkuna sanuyachi atiqkunapas, rimankupas llapallankuchu mana yachasqan idiomakunata, llapallankutajchu intindichita yachanku Chayri kunapa nisqanta? Manam. Qamkunaqa maskaychik Diospa jusqan allinnin kaqkunataya. Kuyakuymanta. Ñuqa michaqa hawachisqaykichik imaynam aswan allin kawsanaykichikta.